And it goes a little something like this. Good boy. Keep doing that. Can you confirm you understood that message? Mobility. Absolutely fantastic. Mobility. Dobar dan i dobrodošli dragi slušalci ponovo na talase NXS Web Radio podcasta u još jednu epizodu serijala Mobility gdje pričamo o korisnim autosavetima. S obzirom da je krenula letnja sezona, nešto nema baš puno saveta, tako da će ova emisija definitivno biti jedna od kraćih emisija naših, jel? Tako da u svakom slučaju krećemo odmah, pričat ćemo znači o popularnim bojama, o pravilniku MUP je ponovo izašao sa novim saopštenjem. Ko će biti novi voditelj Top Gira i par saveta šta da uradite sa svojim automobilom pre nego što krenete naravno na put. Da ne dužimo puno, krećemo odmah. Prva informacija je vezana za boje, odnosno pet najpopularnijih boja automobila. Tokom istorije automobilizma paleta boja koju su predvođači koristili se nekoliko puta menjala, ali čak i tokom šaro, šarenolike revolucije 60-ih, bela boja je i dalje bila omiljena kod kupaca. E sad, kako danas stoje stvari po pitanju boja? Bela boja je i dalje prva sa 29%. Naravno da bela nije najuzbudljivija boja na svetu svakako, ali je ona oduvek bila primarna boja većini proizvođača pa ujedno i najjeftiniji izbor kupaca. A naravno zanimljivo je da je na svim tržištima na svijetu bela najzastupljenija, osim u Indiji gdje prvo mesto zauzima siva. Druga pozicija ide naravno crnoj boji, sa 19%. U većini tržišta je crna druga najpopularnija boja, a ova činjenica naravno proizilazi iz podatka da je crna najpopularniji odabir u segmentu luksuznih boja, što je jako važno. Luksuznih automobila u stvari. U Severnoj Americi, Evropi i Aziji, pogotovo u Kini, crna je rame uz rame sa belom, međutim Indija, Afrika, Južna Amerika, Rusija, ona zauzima tek treću poziciju. Na trećem mjestu je srebrna sa 14% i dok je naravno srebrna veliki broj godina bila omiljeni izbor kupaca, pogotovo u Severnoj Americi i Indiji, veliko evropsko tržište na kome zauzima tek četvrto mjesto joj umanjuje slavu. Sljedeća, <clears throat> sljedeća je siva boja sa 12%. Jedna od najpopularnijih boja u trenutno najjačem SUV crossover segmentu, a njen dobar plasman na ovoj listi je pre svega zahvaljujući činjenici da se spektar sive prostire od nijance koja bi većina kupaca nazvala crnom. I posljednja naravno je crvena sa 9%. Crvena boja automobila je pre svega popularna na zapadu, dok se evropske i azijske mušterije sve više opredeljuju za plave nijance Pretpostavljam naravno da niste imali ove informacije, ali ako vas je ovo ikad zanimalo, evo, ovo je bio jedan e, zanimljiv e, tekst o bojama. Sljedeće o čemu pričamo je novi pravilnici. Ministarstvo unutrašnjih poslova je nedavno usvojilo izmene pravilnike o radu centara za obuku vozača a tu između ostalog stoji da za 1. januar 2016. godine se odlaže obaveza uvođenja video nadzora u učionice i automobile, kao i instaliranje tahografa u vozila. Također je produžen i rok da autoškole moraju posjedovati računare savremenih konfiguracija, znači jače mašine. E sad, predstavnici uprave saobraćajne policije i privredne komore autoškola su postigli dogovor da se sa izmjenama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ukine obaveza video nadzora osim za vrijeme trajanja teorijskog ispita kao i ugradnja tahografa. Vlasnici autoškola zbog visokih cena računara tražili su od MUPA da sa centrima za obuku omogući da zajednički formiraju učionice i financiraju neophodnu opremu, pa postoji mogućnost i da ovaj predlog bude uvršten u nove izmene zakona o saobraćaju. Osim toga, 1. oktober 2015. godine je po pravilnicima rok da autoškole imaju svoje poligone, dok je ova obaveza prema novom nacrtu zopsa nametnuta i lokalnim samoupravama. Naravno, pitanje koje ostaje bez odgovora zbog čega je MUP doneo izmjene pravilnika pre najavljenih izmjena zakona o bezbednosti saobraćaja i naravno zašto se menjaju pravilnici koji kad zakon bude usvojen u parlamentu će morati ponovo da se menjaju srpska posla bi rekli. Ali ostaje da vidimo u narednim mjesecima. E sada dolazimo e, na našu treću informaciju, a to je jedna zanimljivost, a to je zamena za Jeremija Clarksona u Top Gearu, a to će biti Chris Evans. Britanski radijski TV voditelj Chris Evans zamenit će Jeremy Clarksona na čelu hit emisije Top Gear. BBC je saopštio da je e, Evans potpisao trogodišnji ugovor za vođenje emisije koja je stekla veliku popularnost svojom kombinacijom savjeta, automobilima, vozačkim trikovima i naravno humorom. Clarkson, inače miljenik publike, ukoliko ste zaboravili, je otpušten, čini mi se, u martu ove godine kada je udario producenta posle kraće svađe. Naravno, nakon toga su emisiju napustila i druga dva voditelja, tako da e, za sad je Evans jedini u timu i verovatno će mu se još neko pridružiti, ali to takođe ostaje da se vidi. I dolazimo do poslednje informacije o ovoj našoj kraćoj emisiji, a to je šta bi sve trebalo da proverite pre nego što krenete na put. Leto je, sezona odmora je krenula, gužve na putevima su i dalje. Tako da i to imajte u vidu. I naravno nemojte putovati u sred dana tako da planirajte svoj put ili rano ujutru ili u večernjim časovima kad nije toliko vruće. E sad, prvo što bi trebalo da obavite, da pregledate, krećemo znači od nečih, od jednostavnijih stvari, a to su na primjer metlice brisača. Obavezno proverite u kakvom su stanju metlice, pa ako su oštećene, odmah ih zamenite. I naravno dopunite tečnost za pranje stakla i ponesite obavezno jednu rezervnu bocu te sa vama. Naravno, ako imate mogućnosti, možete kupiti i onaj čuveni sprej za koji odbija vodu, ko malo je skuplji, ali može da pomogne. Sljedeća na spisku što treba pogledati su svetla. E, definitivno ponesite rezervne sjelice. Ako imate ksenone, bilo bi dobro da odmah izvršite zamenu, da odete kod majstora i da vam on pregleda sve i da vam kaže da li treba nešto se menja ili ne. Sljedeće naravno u spisku pritisak u gumama, mislim trebalo bi da se podrazumeva. Pred put naravno treba da proverite koliki je pritisak u gumama, ali e, to obavite dok su gume hladne. Znači nemojte voziti određeno vreme pa onda proveravati i slobodno možete povećati pritisak za 0,2 ili 0,3 bara više, pogotovo ako je vozilo natovareno, možete možda čak i jedan bar više da podignete ukoliko nosite baš puno stvari i naravno rezervna guma obavezno prekontrolišite i rezervnu gumu. Što se tiče raslane tečnosti, definitivno proverite nivo i ponesite e, da kažem dodatno, morate imati naravno vodu E, i destilovanu vodu najbolje koristite. Sa što se tiče akumulatora, ukoliko ste davno menjali akumulator, proverite stanje baterije. E, ako nemate mogućnosti, naravno kod majstora da vam se to proveri. A ako je akumulator starije konstrukcije, provjerite naravno i nivo tečnosti unutra, mada svi novi uglavnom se ne provjeravaju. tako da ukoliko je baš previše star, možda bi bilo najbolje da kupite novi akumulator i da tako krenete. Što se tiče svećica, e, oni bi trebali da se menjaju negde između 30 do 40.000 km ako se ne varam. A ako čak i ako je malo pre toga, bolje da ih zamenite pred put nego da posle bude eventualno nekih problema i eventualno možete jednu ili dve poneti kao rezervnu za svaki slučaj. Što se tiče kočnica, također treba proveriti stanje pločica, onu tečnost, naravno to se podrazumeva, i da proverite E, ako vi naravno nemate odvezete u servis da vam se proveri pogotovo ako duže niste menjali kočnice i naravno motorno ulje to se podrazumeva da proverite nivo ulja i da nemojte naravno dolivati preko maksimuma obavezno znači koristite ulje koje je propisao e, proizvođač za vaš auto ili vaš motor i svakako ponesite bar jednu litru rezervnu neka, neka bude sa vama u kolima. To bi ukratko bilo to što se tiče i ove naše da kažem nešto kraće emisije, ali s obzirom da nema baš previše e, novih tekstova i novih savjeta, tako da smo odlučili napravimo i ovu jednu kraću emisiju. Hvala vam u svakom slučaju ponovo što ste odvojili vreme i bili uz nas. Možete posjetiti nxsradio.com, naš sajt. Tu se ujedno nalazi i arhiva svih naših emisija ili ako imate bilo kakav predlog, kritiku, pohvalu, apsolutno bilo šta, možete nam pisati e, na nxsradio.com ili naravno postiti našu stranicu NXS rad, e, web radio podcast na Facebooku i tu nam također ostaviti neki komentar. Kao i uvek, moje ime je Nenad, hvala što ste bili sa nama i do, naravno do neke sljedeće emisije ostanite uz NXS Web Radio Podcast. Veliki pozdrav i čao! NXS Podcast.